die salfolie, die wierook, die gordijn voor die ingang van die tent, die brons brandofferaltaar en die brons tralies, die draadpolle en alles wat daarbij moest wees, die waskottel en die voetstuk, die gordijne voor die oopstuk grond, die pollen en die voetstukken, die gordijn voor die ingang, die douwe, die pennen en alles wat nodig was wanneer hulle gewerk het by die tempeltent, die tent waar die Heere aan die Israëlieten verskyn het, die kleren wat hulle moest dra wanneer hulle in die tempel werk, die gewaarde kleren voor die priester Aaron en die kleren voor sy seens wanneer hulle priester werk gedoen het. Die Israëlieten het alles gemaakt soos die Heere vir Mooses gesê het. Mooses het goed naar al die werk gekyk. Hij het gezien dat hulle dit gedoen het precies soos die Heere gesê het. En Mooses het hulle geseen,